o sige, ito. Pupunta lang ako sa bukid, Duke. Babalik din ako kagad. Hmm. siya! Ayun na. Yeah. oh, Jerry, mama mo. Ayos to. Ganda ng araw na to. Okay, oras na para magtrabaho. Ah. Ano mo ba yan narinig? Ito ano ang sinasabi ko. Bandang umaga, Ben. Salamat, Miles. Sabihin mo ako kapag nakita mo si Otis. Naku, ayoko madamay sa inyong dalawa. Okay, limang minuto bago ang meeting okay, natin. Boss. Okay. At gusto ko nandun ang bawat isa sa inyo. Joke, nakita mo ba si Otis? Hindi, hindi ko pa siya nakikita. Ano ang ginagawa ko? Ah, oo nga pala. oh, nandito na naman ang mga jersey. Uy! Uy! Benny Boy! Hello! Hi. Oy, basta <laughs> Uy, alam mo ba kung nasan si Otis? Oo, oh, alam ko kung nasa si Otis sa mga oras na ito. Basta balayuan nyo lang si Otis, maliwanag ba sinabi ko? Ah, maliwanag na maliwanag, Ben. Pero magpapas eh. muna kami sa meeting ngayong araw. <laughs> Oo, oh, basta muna. Oy, sinabi nila. Ha? Ah. Oy! <laughs> Uy, pinagpapakan ako. Uy, tutasa pa ako. Eta? Otis? Naku, Ben, huwag kang mag-alala. Siguradong papunta na siya sa meeting sa mga oras na to. Hmm. Bitiwan niyo na. Sige na. Okay na, ako na bahala. Sige na, Tawan niyo na lang siya. Binigay sa akin. Sasabihin ko kung anong gagawin natin. Ginawa ko itong munting bagay na ito na pinangalanan kong hill surfing. Alam niyo ba guys? Eh. Oh, Teka lang. Huwag kang magalala. Sigurado ka bang ligtas to, Otis? Pek, ano ka ba? Ligtas? Ligtas na ligtas to, no? Kailan pa naging delikado ang surfing? May punto si Otis. Okay, bigyan mo ko ng asin. Mag-surf na tayo! Sige na nga, susubukan ko na rin. Dito ako sa harap. Ako sa likod! Ayun na lang. Sigurado akong mamamatay kayo. <sighs> Ready? Wala lang. Ay! Sandali lang muna. Picture muna tayo. Umakit Sige tayo na. lahat dito. Mm-hmm. Yeah! Hoy, Pig! Ano yun? Saan mo na kuyang mansanas? Ito mansanas? Ah, ito? Nakadikit itong mansanas dito sa sangang ito kanina. Ah... Ah, uh, Otis? Ano? Bakit? Ano ba nangyari? Alam niyo ba na sa mga ganitong pagkakataon ko talagang gusto sumigaw ng... Oh, kaka! Sabihin mo sa akin, hindi mo ginawa yun! Okay, sige. Hindi nga maganda ang sitwasyon natin. Pero huwag na kayo sumigaw ng puno. Puno! Surf tayo! Wow! yeah! Ang sinasabi ko! Aldis, ah, hindi na ba kami dapat sumigaw ng bato? Huh? Ah! Eh? May mga manok! Ah, ganun? Hindi pwede yung puno, bato, pero pwede kang sumigaw ng manok. Ano na naman bang pag-uusapan natin ngayon? Halika, dito tayo. Pahinaan mo pansin. Magandang umaga sa inyong lahat. Oh, Okay, bago tayo mag-umpisa, may magbe-birthday ngayong araw. Ang asong si Everett, 13 years old na siya ngayon. Ah. Wow, mukhang ang dami mong pinagdaanan ah. Gusto ko rin ipalala sa inyo. Ay! Ano ba yung ginagawa nila? Ah, kumusta kayo? Mm. <clears throat> Ay pa, alam kong gusto mong malaman kung saan ba nanggaling itong mga uh, balahibo ng manok na nakadikit sa katawan ko. At saka pati na itong itim na krudo. <laughs> Ka- kasi ganito yun, yung... <laughs> Naku pa, magugustuhan mo ito. Sigurado ako. Ikaw talaga kasi, ikaw kaibigan, madali kang matawa. Alam nang alam Umupo yung lahat yun. Umupo ka na diba? nga lang. Mabuti pang, ah, uh, upo na nga lang ako. eh, <laughs> ang galing. Excuse me. Pasensya na. Oh. Uh, Medyo masikip pa. Hmm. Gaya nga ng sinabi ko, tandaan yung lahat na libre ang cider hoy, Pig! sa ah, kasiyahan tingin ko may patay na bubuy sa butas ng ilong mo. Oh, oh, hindi pa siya patay. Okay, ang unang topic ng meeting na ito, ang mga gamit galing ng gray market. Kailangan ko ba bang sabihin ulit ang tungkol dito? Ang pagbili ng mga gamit ng mga tao mula sa naglulungga sa ilalim ng lupa ay mahigpit na ipinagbabawal. Hmm. Hoy, Otis! Eh, tingin ko yung rubber shoes ah, mo. Makinig ka. Ay. Wrong timing kasi ang pagtawag mo sa akin. Sandali lang ha, Frankie! Halika, lumapit ka rito! Hindi, Halika, hindi kita sasaktan, halika! Sinabi ko na sa'yo, huwag mo nang uulitin to eh. Habang nabubuhay pa ako, kaya ibalik mo na yan doon. Ngayon din! Pasensya na, pasaway ah, mabuti pa, tsaka na tayo ano mag-usap, Mr. Jordan Air? Eh, eh, Wrong eh. number. Salamat. Uh, Hmm. Pangalawang topic. Ipinapaalala ko lang sa inyo na panahon ng mga koyote ngayon. oh, malulupit at desperadong hayop ang mga koyote. Kaya rule number one, huwag kikilos na mag-isa. Rule number two, manatili lang kayo lahat sa loob ng bakod sa lahat ng oras walang lalabas. At rule number three, palagi kayo mag-ingat. Okay? Tapos na ang meeting. Woo! Umalis na tayo. Bilis ang maglakad. Sige pa. Ano Takay mo pa ang mga hakbang mo. Otis! Ako pumayas mamaya. Nakakatakot siya, bye. Balik na. Okay, Miles. Ano sa tingin mo? Hmm, tingin ko sinaswerte ka. Karamihan ng mga baka, apat lang ang pae. Eh. Pero ikaw, magkakaroon ka ng dagdag pang isa dyan okay, sabay. salamat sa opinion mo. Pa! <laughs> Umupo ka. Ito na po, uupo na po. Una sa lahat, di hindi ko gustong malaman kung sino yung kausap mo kanina sa phone. Yung mga gopher yun, tama ba ako? Ang totoo. Hindi, ayoko malaman. Sila nga ba yun? Kasi po... Hindi, wag! Gusto kong malaman kung sino yun. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Ano sa tingin mong isipin nila sa akin? Tungkol pala, tungkol pala ito sa'yo. Ay, Nasa ka ba kaninang umaga, Otis? Nagsasaya lang naman ako. Subukan nyo rin minsan. Umpisahan nyo umiti. Pagkatapos nun, taandahan na rin kayo. Nangako kang tutulungan mo akong ayusin yung bakod sa paligid. Alam mo namang gumagala mga koyote ngayon. Wow, ang mga koyote. Hindi ko maintindihan. Ano bang problema? Mga koyote lang sila pa. Ang liliit lang nila. Tapos malalaki naman tayo. Ano magagawa nila sa atin? Marami ka pang kailangan matutunan. At alam nyo, hindi ko magets yung bakod. <laughs> hindi naman maaharangan nun ng mga koyote. Yung mga bakod, ang nagpapakita ng teritoryo natin at habang patuloy pa rin ako sa paghinga, walang hayop ang malalagay sa panganib habang nasa loob ng bakod na yon. Sige, pero kayo yun. Kayo yun, okay? Kung sinusubukan nyo akong pasunurin sa yapak nyo, sumuko na lang kayo. Hindi ako leader pa. Kung ako ang leader, iba ang kalakaran dito. Kanya-kanya ang bawat hayop. Ganun naman kasi dapat eh. Otis, kailangang ipagtanggol ng isang malakas na lalaki ang sarili niya. Pero ang mas malakas na lalaki Ipagtatanggol ang kapwa niya. Naku, Wala akong lapis at papel. Ang shift mo mamayang gabi? Gagawin ko ang shift ko. Otis, kailangan mo rin tumanda balang araw. Hindi ka sasaya kung buong buhay mo puro kalokohan lang ang gagawin mo. Ganun ba? Pwes, ipapakita ko sa'yo. Oh, Manabongo! <laughs> <laughs> <laughs> Yeah. Hoy, oh, Freddy! Sobrang saya nito, hindi ba? Oo, tama ka, Pek. Yeah. Sa sobrang saya nito, baka kain ko yung ulo mo kayo, hindi. Ano? Oops. Hindi, ano? <laughs> Alam mo, sobrang saya talaga dito sa taas. Oh. Pip? Kahoy ang gamitin mo sa isang to. Hmm. Yun na nga ba sinasabi ko eh! galing ko talaga! Uy! May mga hayop sa banda oh! Umalis na tayo rito! Oh. Ang ganda ng sapatos mo! Nakikita mo ba to? laro natin para sa araw na ito. nila ngayon. Nagpapakita ang gila sa mga manlalaro natin. <laughs> Ayos. Bola sa 30. Bumagsak siya sa 20. Sige, Itinaas niya ang bola. Isa yung touchdown. Yes! Yes! <laughs> <laughs> Bacon! Hamburger! Chorizo! Delay! Pip, ano bang ginagawa mo? Pinapangalanan ko mga karning nakukuha sa ayop na tinatalunan ko. Machacha! Pachap! Ram! Rose! Alam mo, Pip, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Oti, Oti. Oti, Oti. Hi, Oti. <laughs> Hello, Maddie. Naku, ang laki-laki mo na. Chavo Face, ang paborito kong baka. <laughs> Sabi mo, gusto ko ng smoothie. Gusto ko ng smoothie. <laughs> okay, ikaw naman ngayon. Sabihin mo, wow, ang hangin sa labas. Wow, ang hangin sa labas. <laughs> ako ulit, ako ulit. <laughs> okay, Chick, eh, bumalik ka na sa mama. Bye, Otie. Oh. okay, ayos. Uy, Sino naman yun? Sumulpot lang sila. Inampon sila ni Farmer. Maraming salamat, Farmer. Oo, Ay nangyari sa kawa nila eh. Silang dalawa lang ang nakaligtas. Hmm. Kailangan niya ng kaibigan. <laughs> Oy, teka, sandali lang, Otis! Excuse me, pero hindi ko kasi kayo maiwasang mapansin mula roon. <gasps> Ay, wow! <laughs> Tingnan mo nga naman, pareho kayong... Uh... Mga buntis? Ah, uh, oo naman, sige, pero Talaga ba? Kasi nakikita ko naman, hindi yun halata. Lalo na kapag diretso ang tayo nyo at hindi nyo naman tinitingnan ang tiyan nyo. Pero kung sa gilid, medyo mukha kayo na mamaga. Este, namumula! Alam nyo yun, nagbablush. <laughs> Ako nga pala si Otis. Ah, uh-uh. layuan mo siya, Daisy. May nakikita ako isang napakalaking Elsa noon yan. Hindi, ako lang yun. Ang kontorsyonistang daga. C. <laughs> X. N. Q. Ano ka ba? Mababalian na ako sa iyo eh. Ah! hindi kasi. Gusto ko lang naman kayong i-welcome dito sa barnyard. Sigurado ako na kayong dalawa ng kaibigan mo. Hindi siya interesado. Naiintindihan mo ba? Hindi. Makinig ka sa akin. Hindi siya interesado. Siya ang kaibigan kong si Bessie. At isa siyang napakagandang baka. <laughs> Masaya akong makilala ka, Otis. Oo, ikaw rin. Ah, uh, <laughs> baliktad yung pagkakasabi ko. Uh, uh, ano ba naman yan? Wala ka mapapala sa kanya. Pero gusto ko yung kaibigan niya. Ay, ay, ay! Isa, dalawa... Tulog na siya. Mm. Oh. Tulog na si Farmer! Ayos! Ayos! Kayo na, magsaya tayo! <laughs> Party! Party All right! Woohoo! Whoop, whoop. Painitin natin ang gabing ito! Ay, eto na! Ow! Up, up, up! Ay, sa usual spot! Yan, kulang dyan. Ah, sige! Oh, wala pa rin! Bro! Hey. <laughs> <laughs> saya naman dito. Hindi pa nga ako yan! No! no! Ah, ano tinitingin-tingin nyo? Ano? Ah, gusto niyo ba nito? Sama, hindi nyo na kailangan to. Sige, umupo ka rito, Daisy. Ay, ang ganda ng bulaklak na to. Mm. Mm. Mm-hmm. Kita nyo? Dumating ako gaya ng sinabi ko kanina. Oh! Okay. Uh, pa ako! Pinupulikat ako! Uh, uh, pinupulikat na pa ako! Hmm. At wala na. Hello, anak. Pa, <laughs> ah, uh, nakapag-isip-isip na ako at handa na akong tanggapin ang sorry nyo. oh, ganun ba? Opo, tama lang naman yun at saka... Ah, uh, uh, okay. Ah, uh, hindi ko naman kayo gustong biguin pa, pero gusto ko lang naman talaga magsaya. Ang ganda ng gabing ito. Naalala ko pa noong madalas kami rito ng kapatid mo. Wala naman akong kapatid. Oo nga pala. Ikaw yung kasama ko rito, hindi ba? <laughs> Maraming salamat pa. E di, okay na tayo? Uh, okay na tayo. Ayos, may gusto kasi akong itanong. Pupunta kasi sa bar yung mga kaibigan ko at wala naman sa akin kung pupunta sila doon pero mukhang kailangan nila ako. May mahalaga kasi akong parte sa musical number nila. Sinabi kong hindi ako pwede pero ang kukulit talaga nila eh. Sinabi ko na nga sa kanilang hindi nyo gugustuhin gawin ang shift ko. Eh, akin yung shift na yun eh, hindi sa inyo. Hindi nyo shift yun, hindi ba? At ayoko naman maging makasarili kasi nga shift ko yun at... <laughs> Ah, ano sa tingin nyo? Uh, Otis, Hindi ko naisip noon na may mararating ako sa buhay. At hinding hindi ko naisip na pamumunuan ko ang kahit na anong bagay. Pero nagbago ang lahat ng yun. Noong araw na dumating ka sa lugar na ito. Pumunta ako ron sa pastulan at nakita ko itong maliit na batang baka. Nag-iisa lang siya, hindi makapaglakad ng maayos. Noon yun, bago ka naging malaking sakit sa ulo. Tapos, inuwi kita ng gabing yun. Alam ko namang imposible mangyari to. Pero tumingala ako sa langit nung gabing yun. At sinasabi ko sa iyo, Otis, nakita kong nagsayawan ng mga bituin. Nang sandaling yun, alam kong dito ako nabibilang. Pinapangalagaan ng mga taga rito. Siguro nga tinutulungan mo akong ma-realize yun. Mahal na mahal kita, anak. Gusto mo pa rin pumunta ron, tama ba? Opo, gusto ko. Ah, hindi naman sa ang Jejemon ang mga sinabi niyo sa akin ngayon pa, pero kasi alam niyo... Matagal ng laos ang Jejemon. Pasok pa rin sa akin. Kahit nga yung Jolos, ginagamit ko pa rin. Wow, ang galing mo naman. Sige na, magsaya ka na. Ako nang bahala sa shift mo. Salamat pa. The best ka talaga. Oris. Po. Mas maging malakas na lalaki ka. Oo nga, yan yung kasabihan niyo kanina, hindi ba? Kayang ipagtanggol ng malakas na lalaki ang sarili niya. Pero ang mas malakas na lalaki, kayang pagdungtungin ng kung anuman. Okay na po, nasa isip ko na siya. <laughs> Kita nyo? Natuto na ako. Ay. Oh. Hmm. Woo! Woo! <laughs> We are this bombastic, romantic, fantastic lover. She called me Mr. Bombastic, really fantastic. Me mommy, she says I'm Mr. Rowe. Romantic, mommy, fantastic. Touch me, mommy, but she says I'm Mr. Rowe. Ang galing naman. Sinong nandito? Moo! Ako yun! Gusto kayo? Yay! Pahingi ng gatas! Hey, babe! <laughs> My barn! Ganun na nga! My barn! Ma- Oh! oh! Leg <laughs> ka na! Leg ka na nga! Wow, mukhang maaasahan talaga ang bakang yun. <laughs> Tumigil ka nga. Medyo cute kaya siya. Woohoo! <laughs> Palakpakan natin! Manag-iisa! Biggie Cheese! Talagang magsasaya tayong lahat ngayong gabi. Hoy ba! Ibaba mo nga yung paa mo sa stage. Wala ka naman sa showbiz eh. ano? Pinalaki ka ba sa kwadra? Wait <laughs> kang kabayo. Okay, may problema ba, Turkey? <laughs> Iabot nyo nga sa akin yung cranberry sauce. Ilang na mga araw nyo? Mamatay tayong lahat, hindi lang namin alam kung kailan. Pero yung sa inyo, Thanksgiving! <laughs> okay, para mas painitin ang gabing ito, may handog ako sa inyong lahat. Nagbabalik sila para lang sa inyo, mga binibini. Para sa inyo itong performance. Palakpakan natin si Otis and the crew! Yeah! Talagang buong magdamag kung makapag-party sila. Huh? Anong, ano bang ginagawa ng magsasakang yun? Alam mo, tatawag ako ng mga... Ano ka ba? Papayaan mo na lang siya. Ganun ba? Tatawagan ko kung sino gusto kong tawagan kung kailan ko gusto. Yun ang gagawin ko. Dahil alam ko kung ano ba talaga ang isang rave. Mr. Batugan. Ah. Mr. Manonood ako ng TV at magpapakabatugan. Okay, Mr. Batugan. Hindi tama ang ginagawa nila. Relax lang kayong lahat! Dumating lang yung pizza natin! Ako na bahala! Ah, uy, tabi nga kayo! Sige na, ako na lang kukuha! Pizza, pizza, pizza! Uh, uh, uh, salamat ah! Gusto mo ba ng sukle? Hindi, sa'yo na lang. Grabe ah. ang dami mong inorder na pizza sa amin, pare! Oo nga eh. Meron lang kami malaking party ng mga tao. Isang simpleng party. Malaki lang ang sineselebrate namin ang pagiging tao namin. Eh. Dude, mahilig din ako pumarty. Pwede Hindi. ba akong... Oh, okay, edi eh, sige, ano ha? Ah. Alis na ako. Hoy, ano ka ba, Pig? Huwag mo bibitiwan! Aray! Ah, yung braso ko, nahulog. Yung, ah, yung, yung braso ko pala, nahulog. Wow! Kinalulungkot kong marinig ang tungkol sa braso mo. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi ko na kailangan ng tulong. Ah, ah um, Bawal kasi yun sa religion ko kasi isa akong no help yan. <laughs> Ah, cool ah. Isa akong Lutheran. Paano pala tong braso mo? Alam mo, sa iyo na lang yan. Madumi na rin naman yan eh. Talaga? O sige. Dude, binigyan nila ako ng braso! Yeah! Cool naman yan, dude! <laughs> Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned Magandang gabi sa inyong lahat. Pasensya na kayo kung dis oras na ng gabi kami bumisita pero may dinaanan pa kasi kami. <laughs> Isasama namin ang anim sa inyo. Kapag may nagingay, ayos lang naman sa amin isama rin kayo. Sige na, pwede na kayo mamili. Ni isang inahin dito, wala kang makukuha ngayong gabi. <laughs> Pipigilan mo ba kami? Hmm? Yun ba mangyayari rito? Oh. Pipigilan mo ba kaming kunin kayo? Inahin? Paano mo naman gagawin yun? Ha? Hindi ako, kundi siya. Ben, kumusta ka naman, Ben? Mag-hello naman kami sa iyo kung nakita ka namin. Bitiwan mo na yung inahin, Tag. Sige, Ben. Kung yun ang gusto mo, Nanliligaw lang naman kami. Kaya kami nandito. Alam mo naman gusto namin ng mga inahin. <laughs> Kilala mo naman ako. Pamatay sa mga chicks. Eh, luging-lugi naman kami sa sitwasyon namin ngayon, Ben. Anim kami ng mga kasama ko. Samantalang meron naman nag-iisang matanda at matabang ikaw. Enjoy watching BitsTV.com. Lumapit ka lang kaibigan. O oh, ganito ha, Otis ha. Itaas mo lang. Sampu at dalawa. Sampu at dalawa. Ay, aray. Sampu. Dalawa. natin! Ano na ano mangyayari sa atin? Order! Ano ano makinig kayo sa akin! O, inaistorbo ko ba kayo? Umpisa na natin ang meeting na to! Duke, sino mamumuno sa meeting? Ano pag-uusapan natin? Maghahanap tayo ng mamumuno sa meeting na ito? Maganda ba talagang ideya yon? Pagmimitingan natin ang tungkol doon. Kailangan may gumawa nito. Wala na rito si Ben. Kaya naman, gusto ko sanang inominate ang sarili ko. Ha? Ah, Ikaw wow, talaga? Ikaw, ma, ah, so makinig kayo sa akin. Kapag matsyag kami, matapat, at talagang ipagtatanggol kayo. Dinidilaan nyo rin ang mga sarili nyo. Ayoko ng isang leader na gumagawa nun. Ay, sabayan ako ron. Nakatiri kaya? Hindi ko ginagawa yon. Hindi na ngayon. Isang beses lang. Bored ako noon eh, nalulungkot at medyo nagugutom. Pero nakita kitang uminom mula sa toilet nun. Ano? Oy! Umiinom mula sa toilet. Umiinom mula sa toilet. Walang tubig sa inuman ko, kaibigan. Ano ba? Lumalayo na tayo sa usapan eh. <clears throat> Duke, hindi siya binabastos kita. Pero may mga katangian ka na nagpapakita ng unqualified ka para maging leader natin. Ganon? Gaya ng ano? Oh, yeah, kita mo? Ah, oh, Ay, hindi nga maganda yan. Hindi nga maganda Pero pinupunto mo. Ah, ano ba kayo? Pampalipas oras ko to. <laughs> hindi ko to kailangan gawin palagi. Sige, hagis mo ulit. ano ba yan? Ano naman ngayon kung gusto kong paglaruan yung bola? Isang floor lang naman yun. Walang kunalaman ito sa pagiging leader. Sige na, magbotohan na tayo ngayon. Bumoto na tayo ng bago nating leader. Magtaas ng kamay ang lahat ng gustong ako ang maging bagong leader. Ow! Ang mga may ayaw, Kita niyo ba yung kamay ko? makinig kayong lahat sa akin. Alam naman nating lahat na gusto ni Ben na si Otis ang pumalit sa kanya bilang leader natin. Ayos! Si Otis nang mamumuno sa atin! I second that motion! Ayos to! Ayos! Ito na nga tayo. Sige nga, halihin mo ako. Huwag kayo magsitakbo. Nabi, mawawala ka sa ginagawa mong yan. Pwede po bang puntahan ko si Odie? Ah, tingin ko magandang ang gawin mo yon, Maddie. Odie, Odie! Hi, Odie! <laughs> Ah, hi, Maddie. Ah, pasensya na pero wala kasi ako sa mood para. Anong ginagawa mo? <laughs> Tumigil ka nga. Sige na. Nako, <laughs> teka. Teka lang, guys. Guys, ano ba kayo? Ano Naku, ano ba yun? meron? Ano ba itong nangyayari dito? Aha? Ayos na! Okay, oh! masyado lumayo ha. Dahan-dahan lang. Hindi ko kayo mahahabulan. Oh! Ang ginagawa mo dyan, Otis, pagkain dyan. Sasaya ng lahat. Kalaro mo yan. Sasaya nito, di ba? Oh! <laughs> Tinamakan ka ng bola ng soccer. Huh? Laro lang kayong dalawa. Ay, ang galing! <laughs> oh, masunod ka na ha! Woohoo! Hindi na akong magsasayaw. May bago na tayong leader. Ang saya! Huh? Naisip kong mas mabuti kung ako na ang unang babati sa Otis. Ikaw na ang bago naming leader. Ano sabi mo? Naku, hindi pwede, Miles. Hindi ako leader nyo, okay? Hindi ako nababagay. Mm. Para mamuno, okay? Hindi na ito parte ng responsibilidad ko. Alam ko naman yon. Pero ikaw ang napili ng lahat para maging susunod na leader. Ah. Congratulations, boss. Huh? Huh? huh? Hoy! Huh? Nabaliw na ba talaga kayong lahat? Maliwanag pa sa labas! Babalik din kagad si Farmer! Isa talagang malaking bawal itong ginagawa niyo ngayon! <laughs> Sumali ka na lang! <laughs> alam na alam ko kaya kung ano kainaan mo, Otis. Wild Mike! Ano? Wild Mike. Wild, Wild Mike. Mike. Wild Mike! Masisiraan na talaga Wild kayo! Hindi ako sasayaw dahil lang palalabasin nyo ngayon si Wild Mike, no? Wild Mike! Pep, tulungan mo naman ako rito! Hindi mo malalabanan to, Otis. Pinanganak ka talaga para maging isang party animal. Wild Mike! Wild Mike! Wild Mike! Wild Mike! Wild Mike! Wild Mike! Wild Mike! Wild Mike! Wild Mike! Let's boogie! Tingnan mo yung weird na hayop na yun. Ano oh. naman kayang klaseng hayop yun? Hindi ko alam, pero alam niya kung paano sumayaw. Woohoo! Patayin na lang kaya natin yan. Iabot mo nga sa akin yung kahoy sa pandaron. Kita nyo ito? Kaya nyo ba ito? Ako lang ang may kaya nito! Ha Huh? Huh? Woohoo! Woohoo! Woohoo! Woohoo! Woohoo! Oh. Moo? Bakit mo naman siya sinipa? At ano naman gusto mong gawin ko? Nakita ka niya. Paano kung napatay mo siya? Meron ba siyang pulso? Whee! Okay, hindi maganda to. Hindi maganda ito. Hindi talaga maganda ito. Bad! Kayong lahat, kumalma nga lang kayo. Kumalma lang kayong lahat. Maliwanag ba? Ano gagawin natin ngayon? Ano gagawin natin ngayon? Ah. Ano? Otis, ikaw ang leader namin. Mamuno ka. Yang hindi yan kasama sa pagiging leader ko. Sinasabi ko sa inyo talagang ibang klaseng sitwasyon ng pangyayaring ito. Uh, hoy! Nako, hindi. Kailangan nating ilibing ang katawan niya. Tumigil ka nga. Ah? Marami na siyang nalalaman. Kailangan natin siyang i-dispatcha. Paluin natin siya sa gulang. Sino mang papalo sa kanya. Okay, mabait na tao si Farmer. Mabuti ang trato niya sa atin. Isa siyang vegan. Magpalain sana siya. Ah, ah, ano nga uli yung vegan? Alam ko kung ano yun. Ang vegan? Ako na. Bawal kang kumain ng may mukha kapag vegan ka. Oh. Mga vegetarian ang tinutukoy mo. Sa dilim kumakain yung mga vegetarian, di ba? Pira yun. Ano ka ba naman? Bawal sa yung keso. Hindi lang naman keso. Bawal silang kumain ng kahit anong dairy product. Ah, cake? Ah. Nilalagyan ng mga itlog ang cake. Nalilito ah, na rin ako. Ano, guys? Ano? Huy, bawal? Pero gusto ko ng dairy. Ibig sabihin, hindi na ako pwede maging Gusto ko yung amoy ng bacon. Yan, sinabi ko na. Ha? Oh, huwag mo na nga siya sipain! Eh, ano pa bang gusto mong gawin natin sa kanya, Otis? Wow, ang laki ng bukol niya, oh. Mukha mas malaki pa nga sa akin to, eh. Pindutin mo. Baka kita pag nagising siya. Oo. Oh. Tara na, dalihan natin. Tingnan niyo to. Sa ilong niya muna, tapos sa tiyan niya, tapos sa lupa. Tingnan niyo. Yay! Ah. Yung libro. Okay, sige. Nagbabasa siya sa ilalim ng puno nang biglang may nahulog sa ulo niya. Tapos... Alam ko na! Yeah. Yeah. Hindi. Magaan masyado. Hindi siya magkakabukol dyan. Uy, pwede pa rin ah. Tumigil ka na nga, Freddy. Kailangan natin ng mas malaki pa yan. Uh, ah, akin na lang yung mansanas. O bakit, Otis? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Ah. Ah. Ah. Ay. Ah. Napaniwala natin. Ah. Nagdududa ah. pa rin. Hmm. Ha? Napaniwala natin. Naku, mukhang nagdududa pa rin siya. Hindi. Napaniwala natin siya. Hmm. Hmm. Ah. <gasps> hmm. Pwede ba? Tigilan mo ang pagsipa sa kanya! Otis, kung hindi mo pipiringan ang mga mata niya, sisipahin ko ulit siya. Okay, tara na. Hmm. Ah. Ah. Hmm. Hmm. Ayan, kita nyo? Parang walang nangyari. Sinasabi ko sa inyo, hindi naman mahirap mamuno. Alam nyo ba yon? Alam nyo naman kung Oo, ano yung sige, sinasabi ko. Sabi mo eh. Hmm. Ah, hi. Hello sa'yo. Kumusta ang araw nyo? Okay. Oy, Pek, uh, si Otis pa talaga nakaisip ito? <laughs> Oo, tama ka. Tayo kaya ang pangalawang linya ng depensa. Kapag may nakita o narinig tayong kahinahinala, ako lang ako para mabalaan ko si Otis. At talagang pinapractice ko ang pag-ilao ko, ha? Makinig ka. Ahem. Kapag kailangan ko na malakas din ang tilao ko. Pero sa ngayon, magbantay lang tayo rito. Tama. <laughs> Magbantay. Sige lang, kainin mong gusto mo. Freddy, ayos ka lang ba? Boneless white meat! Ano? Hindi ako nagugutom. Wala akong gustong kainin sa inyo. Dito, ikaw, ah, ah ano nangyari? Ano? Ah? ah. Okay, isang ikot lang paikot dito sa barn tapos party na naman buong magdamag! At kamaingay. Eh. <laughs> Uy, mga kasama, tingnan nyo! Oh. Nandito ang bago nating bigating kaibigan! <laughs> Congrats, <laughs> Otais! Ay, naku, tingnan mo nga naman talaga, oh! Hmm? Huwag mo kasi lang. Sige na, gawin mo na. Yan ang tinatawag na cow dipping! Ha? Ha? Ha? naku, naiinis talaga ako sa batang yan. Kapag nakalapit talaga ako sa kanila, naku, makakatikim. Ako na ang leader, hindi ba? Ay, Otis, pag-usapan talaga natin to. Mag-uusap tayo, hindi ba? Hindi lang puro salita, maraming gawa. Puro pagawa, ha? Tara na. Tapos sabi ko, yan ang tinatawag na child eating. <laughs> Ha? Ha? Ha? Hmm. hmm. Nagpapatugtog na naman siya ng malakas. Naririnig mo ba yung patugtog niya? Wala na talaga sa kontrol ang magsasakang yon. Kailangan na natin magreklamo. Kailangan na natin magreklamo. Ah. May naamoy akong buttermilk. Manahimik kayo. Oh, Tama na. Tigil na kayo. Ano ba yung amoy na yun? Halika rito. Hmm? Hmm? Ah! Randall, may nakita akong baka sa labas ng bahay natin. Nakatira tayo sa isang bakaan. Makakakita ka talaga Hindi, ng baka sa labas. Hindi, nasa labas ng bahay natin. Sa may bintana lang natin. Nakatitig na parang multo. Na parang, parang si kamatayan. Hindi. Hindi mo gusto ng mga baka sa mga bahay. Mas gusto nila ron sa damuhan kung saan makakakain sila hanggat gusto nila. Nathan Randall III, hindi ako nababaliw. Yung iniinom kong gamot para yung sa chemical imbalance. Huwag kang umupo dyan sa sofa at isipin na nababaliw ako. Ay, tuloy na talagang nawala ang tornilyo mo sa utak. Sana kaya napuntahin ngayon? Hindi ko alam. Naglaho sa parang bula. Oh, no! Hey, yo! Oh. Hey, Aray ko, tinapakan mo pa ako! Pasensya ka na. Nakakatuwa talaga to. Gusto ko tong nakikita kong bagong Otis. Okay, Ig. Naalala mo kung paano gawin to? Naaalala niya yan. Naalala ko. Oo, naalala niya. Naalala niya na. Ngayon mismo. Eh. guys, kurutin nyo nga ako, nananaginip yata ako eh. Ngayon lang to, sinamahan tayo ngayon ni Otis sa isang joyride. Yun ang pinakatugatog ng mga kasalanan ng isang hayop, tama ba ako? kasalanan, gusto ko Ang nga pala, Bad, Bad, dinala mo ba yung mga yon? Oo naman, nandito lang ako mga Ito, oh. Ipakita mo. Dito Ipakita lang. Mo. Nandito lang Ipakita ito. mo. Nandito Ipakita lang mo. ito. Nasa likod na ng ulo mo. Ah. Oh, ayos talaga yan. <laughs> Makaribelde kami! Makaribelde kami! <laughs> Ayun na sila sayang, hindi tayo pwede pumasok sa loob. Oo nga, sayang. Nakakalungkot talaga. Tandaan mo anak, sinabi ko na sa'yo, hindi ka pwedeng magpagabi sa labas kapag may pasok ka <laughs> bukas. Hindi ka pwedeng magpagabi sa labas kapag may blah blah blah blah blah. Eh, whatever. Gagawin kong gusto ko kung anong gusto ko, kung kailan ko gusto. Dahil yon ang gusto kong gawin. Maling-mali ka ng pinuntahang lugar. Dahan-dahan lang yung pagbubukas ng bintana, ha? Katapos dito. Huwag niyo siyang gigisingin. Dahan-dahan lang mo yun. Kawawa ka. Ito na. Alam ko. Eh, Isa. Ah, Dalawa. Dalawa. Ah. Dalawa. Ah. Yan ang tinatawag kong boy tipping! Ha! Umiwas sa pastulan, umiwas sa pastulan, umiwas sa pastulan, umiwas sa pastulan. Tratuhin ang tamang mga baka! Okay, bawal na sa sa'yong Red Bull. Magsuot na tayo ng mga corona dahil siguradong tayo ng mga hari! Move! Move! Move! <laughs> Nakita mo ba yung mukha niya? Bryce. Less. Bryce. Less. Bryce. Bryce. Isang toast! para sa malaking pagbabago sa ating lipunan. Tayo na ang masusunod simula ngayon. Tama kasi sinabi mo, Utais. Wala nang makakapigil sa atin ngayon. Nakulagot! lagot. Patay tayo. Nakulagot! Nakulagot! Naku, patay tayo. Tama ako? Kailangan niyo ako pababain dito. Itabi niyo ngayon sasakyan sa gilid ng kalsada! Pinakahinto na tayo ngayon ng Tumabi na tayo! Kailangan natin itigil tong kotse! Anong Hindi tayo pwede tumigil, bud! Kumamit kayo! May mas lalala pa pa sa sitwasyong to! Oh! Malamang mga teenager na nag-joyride gamit yung sasakyan ng magulang nila itong hinahabol natin ngayon. Mauuwiin din naman natin sila sa bahay nila. Mga bata eh, madadala rin sila kapag nakapkapan na sila. <laughs> Nakaon pa ba yung camera mo? May camera ba sila? Paalam na sa inyo! Nagsushoot sila na to! Mami! Mami! Okay, relax. Maliligaw din natin sila. Guys, <laughs> isang kotse lang naman sila, hindi ba? May chopper sila! May chopper sa harap natin! Mamamatay na tayong lahat! Yahatid namin sa inyo ngayon itong nagbabagang balita Tingnan mo yan. Kung ano-ano nang nangyayari sa mundo ngayon. Nagiging high na sa Diet Coke at Jolly Rancher sa mga kabataan ngayon at pagkatapos nun, sasakyan natin yun ah! Paayon ang baka! May baka sa loob ng sasakyan natin ngayon! Paayon ang baka! Ah? Hindi pa rin napapangalanan hanggang ngayon ang may-ari ng sasakyan o kung sino ang kasalukuyang hmm. nagmamaneho nito. Hmm. Sa nakikita Ako nga, si Nora Bidi nga ito. Anong ano na naman ngayon? Nakikita ko sa TV ngayon yung kotse ko at sa tingin ko may nakasakay na baka ron. At may nakita akong baka sa labas kanina. Tingin ko may kinalaman yun sa isa't isa. Akala mo ba hindi kita pwedeng tawagan ulit, Gary? Uy, ayos yun ah! Astig! Yeah! Mahuhuli na nila tayo, guys! Itadaysik hmm. nila tayo kapag nahuli nila tayo! Umalis na tayo sa kalsada! Yeah! Yeah! Dalawang orbit na mga burger patty! Yun ang kahihinatan natin dito! Labas! Takbo! Huwag mo na ako Tumatakbo na naman sila ngayon. Habulin natin sila! Ito si Gray Badger mula sa Chopper 219. Nakikita na namin mula rito mga suspect. Takbo! Okay, bilisan natin. Nasa harap na natin sila. Diyos ko, gatasan mo ako! Habulin na natin sila. Gatasan mo ako! Ang laki naman ng mga to. Ano na kayo? Sa kanan tayo pumunta! Huli na sila! Ha? Maniniwala ba kayo nangyari sa atin yun? Nakita niyo ba ako kanina? <laughs> Ako? Wala akong kinatatakutan, Tama ka. baby. Walang takot. Tingin ko, nagulungan yung ka. paa ko. Nagulungan mo ba ang paa mo? Ayan, binalik na natin kung paano natin kinuha. Huh? <laughs> Sa ulitin, no, guys. Parehong oras ulit tayo bukas ng gabi, ha? Okay, guys. Nai-imagine nyo ba na si Ben ang gumagawa ng ginawa natin kanina? Imposible. <laughs> Lagot na lagot. Ang sarap sa pakiramdam ng ginawa natin kanina. <laughs> Ha. Ah! <clears throat> Ha. Sige, paliwanag mo nga sa akin. Bakit nga ba ginagawa natin to? Dahil ito ang gagawin ng papa ko. Ba- bakit hindi ka nalang makisaya sa kanila? Kaya ko na mag-isa. Hindi pwede. Pag best friend tayo, sasamahan kita Seryoso, rito. kaya ko na to. Sinubukan ko ha. Bye dude! Dalang kita mamaya na mainom mo. Balik ako. Hey! Woohoo! Hmm? hmm? Sige, bumalik kayo rito. Naghihintay lang ako sa inyo. Okay lang bang tabihan kita? Ha? Huh? Uh, o oh, ano, ah... Uh, Siyempre, pwede. Uh, ayos lang sa akin. Hindi man lang kita makausap na maayos. <laughs> Sandali lang, Daisy. Ha? Ah. Sige, ito, ah... Uh, sandali, hayaan ayos mo. Ayos lang. Kaya ko pa namang umupo ng walang umaalalay sa akin. Naku, Otis. Naku, Otis, manganganak na ako. Ano? Ah, naloko kita. <laughs> Ayos, ang galing. Salamat, munti ko na malunok ang dila ko. <laughs> ang ganda, hindi ba, Otis? Yung dila ko? <laughs> y- yung gabi. Ah, oo, maganda rin yun. Tama, maganda nga. Gustong gusto ni Papa ang mga bituin. Ano bang klasing baka ang Papa mo? Si Papa. Kabanghamang nga siya. Wala siyang katulad, alam mo yun. Nakakatawa nga. Ni hindi kami magkadugo. Nahanap niya lang ako tapos inampon niya ako. Hindi ko ito naisip dati pero para sa akin lahat ng mga ginawa niya noon. Si Papa lang ang kilala kong pamilya. Noong huling beses kami nag-usap, sinabi niya. Noong gabing nahanap niya ako, tumingin siya sa langit. Sinabi niya na yung mga bituin, Miss na miss ko na siya. Ah, ikaw naman. Pero kung masyado yung personal para sa'yo o kung masyado ako maraming tinatanong sa buhay mo o... Alam mo, <laughs> magkwento ka na lang. okay. Saan ba ako magsisimula? Meron akong asawa at maganda ang buhay ko. Parang napakatagal na mula noon pero may dumating na malakas na bagyo. Nasa pastulan kami noon ni Bessie at nakasilong kami sa mataas na lugar. Pero nung bumalik kami sa bukid, ayun, wala na lahat ng mga kasama namin. Alam mo, naiisip ko, may magagandang bagay na mangyayari sa ating dalawa simula ngayon. Enjoy watching BitsTV.com. <laughs> Gusto mo na bang maging bayani ngayon? Haba ka? Ah! Ah! Oh! Ah! ah! Uy, ikaw yung anak ni Ben. Otis ang pangalan mo, hindi ba? Ikaw ang pinili nilang bago mamumuno sa kanila? Aw, <laughs> ang cute naman nun. <laughs> sa tingin mo ba magiging katulad ka ni Ben? Otis, nasa ka ba nun, ha? Nagsasaya ka ba nung gabing yun? Tumatawa kasama ng mga kaibigan mo sa loob ng kamalig? Malaki sanang may tutulong mo kung kasama ka ni Ben pero wala ka sa tabi niya. Okay, simula sa gabing ito, ganito na magiging kalakaran natin. Sa tuwing darating kami, hahayaan mo kaming gawin ang gusto namin. May mga ilang hayop lang naman sa inyo ang mawawala. Hoy, ganito talaga ang takbo ng buhay. Otis, magiging mundo sikreto nating dalawa to. At Makinig ka sa akin, anak ni Ben. Kung gusto mo namang biglang magmatapang at labanan kami, papatayin namin lahat ng hayop na makikita namin. Kaya bumalik ka na sa inyo, iparamdam mo sa kanilang ligtas sila at magkikita na lang tayo bukas ng gabi. Tandaan mo yan, ha? sa uulitin, Otis. <laughs> sa uulitin, talo ka. <laughs> bahay pa. Gusto ko lang bisitahin ka at uh, <laughs> isa ka talagang napakabuting ama sa akin. Pero alam nyo kasi, hindi ko alam kung ano bang iniisip ko. Pero naisip ko kasi na baka pwedeng ako yung pumalit sa inyo. Pero yung, yung mga kayote, kaya mo silang harapin lahat at hindi ka basta-basta lang susuko sa kanila. Pero kasi ako pa, takot na takot ako. Palagi kong sinasabi sa inyo na hindi ako ikaw at yun ang totoo. Sana pareho na lang tayo. H- hindi ko kayang gawin ito pa. Kailangan ko umalis. I'm sorry pa. Si Duke na ang bahala sa inyo at magiging ayos din ang lahat. Eh, eh teka, sandali lang ha. A- ah, ah, ano ba yung pinagsasasabi mo ha? Pwede bang manahimik ka na lang, Pip? Okay, ayoko nang gawing big deal pa ang pag-alis ko rito. Ay! Makinig kayo lahat! Alis na si Otis dito sa barnyard! Ah, ah! alam ko. Paano na tayo? Ano nangyayari sa ating yan? Ay, siya wala nang nangyari. May nagawa ba akong hindi maganda? Pwede. Huwag mo naman kaming iwan. Huwag ka umalis dito. Oh, yun totoo. Hindi ba ikaw at ako tayong dalawa? Mag best friends tayo. Hindi, Pip. Tama na. Aalis na ako rito, okay? Wala nang hiyawan. Bumalik na kayo sa ginagawa nyo. Huwag naman, Otis. Gagawin naman namin ang gusto mo. Yun nga ang problema. Ayokong gawin nyo ang gusto ko. Ayokong makinig kayo sa mga sasabihin ko. Huwag natin siyang pakinggan. Ah. Ah. Huwag nyo nga gawin ang sinabi ko. Ah. Hmm? Bale, ang gusto mo palang mangyari. Hindi ka aalis kapag hindi namin sinunod ang mga sinasabi mo. Patay na bubuyog. Ah, salamat. Ah, Buhay ulit yung bubuyog. Duke, ikaw na ang bahala rito. Kayo na mga aso. Mas maayos nyo naman magagawa ang mga gawain dito. Sige, Otis. Yan ang sinabi mo eh. May sarili rin akong buhay, okay? Hindi na ako nabibilang dito ngayon. Oh. Hi. Hi. Ano bang nangyari, Otis? Huwag naman wala lang ang isagot mo sa akin. Ah, Daisy, komplikado kasi yun nangyari. Kung nasasaktan ka, hayaan mo akong tumulong. Gusto kitang tulungan, Otis. Ano bang nangyari? Nanigas ako, okay? Hindi ko naman tinakot palayo yung mga koyote. W- wala akong nagawa laban sa kanila. Babalik sila mamaya at hindi ko kayo kayang protektahan. Pinagkakatiwalaan ako ng mga hayop dito at hindi ko kayang protektahan ni isa man lang sa kanila. <sighs> Otis, hindi ang pinakamalaki o pinakamalakas ang magagaling na pinuno. Ang may malasakit sa kapwa niya, yun ang magaling na pinuno. Ang sarap namang pakinggan yan, Daisy. Isa ay magandang kasabihan. Pero aaminin ko sa'yo, talaga naman sobrang mamimiss ko si Bessie. <gasps> <laughs> Sige, kung ito talaga ang kailangan mong gawin, naiintindihan ko. Pero gusto kong malaman mo, Otis. Kahit napiliin mong umalis, naniniwala pa rin ako sa'yo. Otis! Otis! Yeah! Yeah! Yeah! Ah! Okay, Pek. Relax ka lang. Ano ba problema, ha? Kinuha nila. Kailangan nating sumunod ka sa akin. Ha? Nahanap ko na si Otis! Paano nangyari to? Otis, ano yung mga kuyote. Dumating na lang sila. Kinuha nila si Eta, Hana at ang animo pito pa. Hindi ako sigurado eh. Hindi naman sila umatake tuwing umaga dati. Alam nilang gabi ko pa sila inaasahang dumating. Sinalisihan nila ako. Ano? Ah, wala. Otis, Kinuha nila si Maddie. Ha? Malalakas talaga mga kuyoting yun. Ano? Yung mga kuyote. Malalakas sila. Iniisip ko lang naman kung anong gagawin ng isang mas malakas na lalaki. Mm-hmm katawan. Hindi ko rin alam kung anong gagawin natin. Kawawa naman sila. Eh. Siya liit ko. Paano sila wala ko lang Wala ko sa gagawa. Wala mo magagawa kahit nga <gasps> tuloy yung mga kamay nila. Mapapawi. Dapat madami tayo. Butis. Nakakalungkot Baka naman. naman. Sana may makatulong. Ikaw nang bahala sa kanila. Ginagagal ako yan. Babalik ako kaagad. I want Sasama ako sa'yo. Huwag na, Pip. Dito ka lang. Hindi mo to kaya mag-isa. Kaya ka nilang patayin. Oo. Mukhang kaya nga nila. Natutuwa ako na nagawa niyo kami sa luha ngayong gabi, mga Pilipini. Salamat sa pinakita niyong pasensya. Mas gusto lang namin talagang kumain sa gabi eh. Talaga namang kamanghamanghang lahi niyo. Gusto ko talaga ng mga manok. At ang iyong balat ang paborito kong parte. Saka malaking ano? Isa kang bully. Bully, bully. Kailangan ka rin kumain ng mga bully kagaya ko. Lumayo ka sa kanya. Akin ang isang ito. Lutuin niyo siya habang ginagawa kong papagana ang bubwit na ito. Alam niyo na, isa akong bully. <laughs> <laughs> Ibabahan mo na lang yung sisiw, Dag. Otis! Otis! Ow! Bigla mo rin naisipang magmatapang at kalabanin kami, ha, Otis? <laughs> okay, ganito ha. Ang una kong gagawin dito, babawiin ko muna yung sisiyo mula sa'yo. Tapos, habang sinusubukan mo namang bumangon ulit, kukunin ko naman yung mga inahin at aalis kami sa lugar na ito. At paano mo naman binabalak gawin ng mga sinabi mo, ha, Otis? Ah! <laughs> ah! ah! Patrine Well, I know what's right. I just <laughs> one life. The world is And I won't back down. <laughs> Oh. Gusto niyo pala nito, ha? Oh, mukhang hindi. Sige, tama na yan. Tumigil na kayo. O ano? Anong klaseng bayani ka ngayon? Akala mo basta ka nalang makakapasok dito sa lungga ko? Ngayon, bakit hindi ka nalang humiga rito at manood habang kinakain namin ng mga kaibigan mo? at ano naman ito? Kayang ipagtanggol ng malakas na lalaki ang sarili niya. Pero ang mas malakas na lalaki, ipinagtatanggol ang kapwa niya. <laughs> Mukha nakakatuwa ito. <sighs> Nakakaamoy nga ako ng takot. Nakulagot. Sabi ko sa iyo maaamoy nila yun eh. Kaya nilang maamoy yun? Oo nga no. Meron ako nun. Sobrang dami ko nun. Basta dumikit lang kayo sa akin, magiging ayos lang kayo. Oo nga. Babantayan ko lang ang masarap mong likod. Normal mong likod pala. Oh. Oy, Pip! Sorry, pare. Makabuti lang naman. Kinakabahan ako eh. <laughs> Sila ba mga tutulong sa'yo? Hmm. Malakas ang pakiramdam ko na mas makabubuti sa'yo kung aatras ka ng konti. Nandito na ang inyong abang lingkod! Woo! Woo! Kumbinsin mo ko! Kumbinsin mo ko, Pip! Galit ka! Ayos! Isa kang baboy, Gawin na galit natin ka! to! Alam mo kung anong gagawin ko? Papasok ako sa loob ng tenga mo. <laughs> May daga sa loob ng tenga ko! May daga sa loob ng tenga ko! Ayos yan! Bilisan niyo po! Takbo! Ha? Ayos! Tara na, boys! Pakatan saan ang kaya nyo! Ay, sorry ah. Ito, alam niyo, tulungan ko na kayo. Tama! Sundukin mo siya! Pagbugin mo! <laughs> Naku, paano na? Ano nang gagawin ko ngayon? Huwag ka mag-alala. Meron akong hinandang espesyal para lang sa'yo. <laughs> Ay, gusto, gusto ko talagang lokong yun. Hindi! Hindi! Ay! <laughs> Parang lasang manok! Manok! Manok na manok! Manok! Ali kayo, mababalahibong manok na may apat na paa! <laughs> wow! Relax ka lang pare! <laughs> Tara rito! Ano ba ginagawa mo? Wala ka namang mapapala dyan! O ito! Tikman mo ito! Ha! Ah. Wow! Oh, Hoy, Otis, mag-iingat ka! Sa likod mo! Mag-iingat ka, Otis! Nako, Otis! Otis! Otis! Sa likod mo! Ingat ka, Otis! Mag-iingat ka! Sa likod mo! Otis! Otis! Huh? Naalala mo ko? Ako yung anak ni Ben. Ah? Huwag ka nang babalik dito. Pip! Ah, baka lang gamitin mo sa isang yan. Ah! Ay, galit na. Ano naman sabi ko, papaluin ko siya gamit yung kahoy. Oo, oh, alam namin, Otis. Sinabi mo yun. Sabi tong gabing to, no? ako yun. Tinalo natin yung mga koyote, tumilaok na si Peck. At pagbalik naman natin, sasalubungin na tayo ng pinakabagong miyembro natin. Si Daisy, uh-huh. nag-umpisa siya mag-labor pagalis mo. Si Daisy? Nanganganak na siya, dude. Ano ba sa tingin mo mangyayari? Lalaki lang ng lalaki yung tiyan niya. Ayos lang ba siya? Uh, kailangan na natin bumalik agad. Tama. Hindi <laughs> tayo makakabalik agad kung maglalakad tayo. Sigurado naman magiging ayos lang siya, Otis. Miles, kailangang nandun ako sa tabi niya. Oh. Tanda mo oh. lang pwede ba? <laughs> Isa akong matinong babae. Kapag kasama mo ako sa akin ka nakatingin, hindi sa kanya. Tawagan natin sila para sabihin kung saan to kukunin. 마이클 잭. 어? <laughs> Duke, ano nangyayari? Otis, alam mo haliga, tingin ko. Hindi, sigurado, sigurado ako. Oo, <laughs> oh, oras na. <laughs> wow. Otis, talagang nag-alala ko sa'yo. Bakit ka naman nag-alala? <laughs> maning manirang naman sa akin yun. Okay na ang lahat. Nandito na ako. At nandito rin ako para sa'yo, baby. <sighs> okay, Daisy. Ayos lang kayo ni baby. Ngayon, huminga ka lang. <sighs> Ano kaya magiging anak niya? Oo nga, sana Lalaki magiging kaya sila. Bahay. Grabe, mukhang ang niya na. Wow, sorry ha. Lalim naman ang sinabi mo. Pasensya ka na at pinanganak ako isang baboy. Bakit wala pa rin nangyayari hanggang ngayon? Magiging, magiging ayos lang naman siya, hindi ba? Oo nga, paano kaya kung, paano kung hindi tuloy ang lumabas yung baby? Ano? Kalahati lang ng katawan niya yung nakalabas, kaya magiging isa't kalahating baka na sila. Hindi ko naman sinabi yung isa't kalahating baka. Sinabi mo! Sinabi mo ngayon! Hoy, Doc, sinabi ko ba yung isa't kalahating baka? Ilabas niyo ako sa usapan niyo. Hindi. Tingnan niyo. Ah, <laughs> Oh, isang napakagwapong lalaki ang anak mo, Daisy. Uh, <laughs> Sige na, Otis. Uh, ah. uh, uh, ah, napakagwapa niya. Anong ipapangalan mo sa kanya? Naisip ko na medyo maganda kung Ben Tingin ko magandang idea. Hello, baby Ben. Hello sa iyo, munting baby. Ha? Ang galing mo naman. <laughs> Ang galing naman ng baby ko. <laughs> Punta ka na kay mami. Mm-hmm. Uh, Otis, nakapag-usap na kami at may ibang plano ka. Alam naman namin yun. Pero talaga nagpapasalamat kami sa ginawa mo para sa amin at iniisip lang namin na kung alam mo na, baka naman, naisipan mong mas tumagal pa rito kasama namin. How? Makinig kayo sa akin. Habang nabubuhay pa ako, walang hayop ang mga nganib sa loob ng bakod natin. Uy, ayos yan! Ayos! Huh. Ako, si Nora Bidi, ay isang mahalagang nilalang at itatrato kong parang kayamanan ng sarili ko. Ha? Ah, Ay? Naku, bakit naman kaya? Nakalimutan ko bang gumamit ng conditioner? Oh!